Աշխարի տարբեր անկյուններում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ ռադիո լսող բարեկամներ։ Համահայկական կյանքում Վերջին շրջանի գլխավոր իրադարձությունների թվին կարելի է դասել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի նախաձեռնությամբ հոկտեմբեր ամսվա վերջին Երևանում կազմակերպված համաշխարային հայկական գագաթնաժողովը, որին մասնակցում էին 50 երկիր ներկայացնող 600 մեր հայրենակիցներ։ Համաշխարային հայկական գագաթնաժողովի շրջանակներում էր նաև երիտասարդական պանելային քննարկումը, Աջակցելով Սփյուռքի երիտասարդական կազմակերպություններին եւ հզորացնելով կապը հայրենիքի հետ խորագրի ներքո, տարբեր երկրների հայ համայնքների երիտասարդ ներկայացուցիչներն անդրադարձել են այն խնդիրներին եւ լուծման տեսլականին, որոնք կապված են Մայր հայրենիքի, ինչպես նաև Սփյուռքահայ երիտասարդական կազմակերպությունների միջև կապերի ամրապնդման թեմային։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից մասնագիտությամբ իրավաբան համայնքային ակտիվ գործիչ Կարեն Տոնոյանն անդրադարձավ հայկական երիտասարդական կազմակերպությունների միավորման գործընթացի խնդիրներին ու դրանց լուծման տեսլականին։ Իմ տեսակետից հիմնականում հնարավոր է համագործակցել։ Առաջինը միմյանց ճանաչելով, հասկանալով, թե ինչպես են աշխատում կազմակերպությունները, որոնց հետ դուք առնչություն կարող եք ունեցել առաջ, դա մեկ։ Երկրորդը հասկանալ կտարբեր երկրների սպյուրքի համայնքները ինչպես են աշխատում եւ ինչպես են ներկայացված եւ կարեւոր է արդեն 21-րդ դարում օգտագործել առաջադեմ տեխնոլոգիաները մեր ընդհանուր գործի համար որովհետև դրանք թույլ են տալիս մեզ հաղորդացվել հերավորությամբ, միմյանց ճանաչել ել ավելի լավ եւ մեր գործի արդյունավետությունը շատ-շատ բարձրացնելու համար։ Այսինքն այդ երեք բաղադրիչները դրանց վրա ես շեշտ կդնեի համագործակցելու համար։ Դա ընդհանրապես։ Իսկ ավելի կոնկրետ ես կարաճարկեի, որ համայնքները, ներկայացուցիչները, կազմակերպությունները շատ դրական ձևով մոտենային միմյանց, ավելի շատ հետաքրքրություն ձևակերպեին միմյանց հանդեպ, տարբեր շրջանների, տարբեր ռեգիոնների տարբեր ոլորտների կազմակերպությունների հանդեպ եւ այդ միջոցով ստեղծեն այդ մշտական կապերը, որոնք կայուն ձևով կարողանային շարունակվեն անկախ դրանից, թե ով է անդամ կամ ղեկավար այս կամ այն համայնքի, այս կամ այն կազմակերպության եւ այլն։ Եվ միայն ինստիտուցիալիզացնելով այդ կապերը կկարողանանք շարունակաբար արդյունավետ համագործակցություն ապահովել։ Շվեդիայի հայ համայնքում երիտասարդ ակտիվ գործիչ 2021-2022 թվականներին Շվեդիայում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնագիտ Ինեսա Ռուբինյանը անդրադարձավ Սփյուռքի դերակատարությանը որպես միջազգային խաղացող։ Ցանկանայի մենք հասկանանք ինչ դեր ունի միջազգային խաղացողների տերը եւ այստեղ մենք դիտարկենք Սփյուռքը որպես հենց միջազգային խաղացող։ Ես այստեղ մտածում եմ, որ կարեւոր է մենք հասկանանք Սփյուռքի վտանգների մասին, նոր կանադառնանք հենց հարցի պատասխանին։ Նախ եւ առաջ Սփյուռքում բացի այն բոլոր դրական բաներից, կարեւոր է հասկանալ, որ կա որոշակի անտարբերություն հատկապես երիտասարդների մոտ, կա անվստահություն եւ կա ինչ որ չափի անտեղեկություն։ Անտեղեկությունը ես կասեի վերաբերվում է գուցե ավելի շատ հենց Հայաստանի եւ Սփյուռքում կատարվող կատարվող process-ներին կամ ուղղակի որպես տեղեկություն երկրի մասին, լեզվի մասին։ Այո, ես կարծում եմ, որ իրոք մեծ պակաս կա զույգ պետությունների մասին եւ կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է որ մենք այդ բարակապակցությունը անգամ սկսենք օգտագործել։ Ի վերջո մենք ունենք երկու երկիր։ Ընդհանուր ես իմ փորձից կարող եմ ասել վերջի 1 տարին որպես Թուրքիայի տասարտեսպան դինելով, որ գիտակցել եմ, որ կա որոշակի խնդիր ընդհանուր բոլոր միություններում, որոնց հետ ես անմիջապես կապ եմ հաստատել եւ փորձել օգնել ինչ որ հարցերում իրար ճանաչել կա organizational մոտեցման բացակայություն, այսինքն մենք երկար տարիներ ունեցել ենք տարբեր համայնքներ ամբողջ աշխարհում, բայց վերջ մեկ դարում կարելի ասել, որ շատ բաներ են փոխվել ու պետք է մի քիչ ավելի modernization մտցնենք այս ամենի մեջ եւ միասնական նպատակ որոշենք։ Օրինակ, գուցե ժամանակն է, որ մենք մեր համար հաստատենք ինչ որ խոսք, օրինակ, հաջորդը Հայաստան, կարող է լինել հաջորդը Ստեփանակերտ կամ հաջորդը Շուշի։ Ես նաև ցանկանայի Սփյուռքի գրասենյակի մասին խոսել այն առումով, որ իրոք մեծ աշխատանք է կատարվում եւ ես ավելի շատ կցանկանայի տեսնել նոր քայլեր, որպեսզի մենք ճանաչենք այն միություններին, որոնք գործում են ամբողջ աշխարհում, իրար հնարավորությունների մասին ավելի շատ տեղեկացված լինենք եւ նաեւ Սփյուռքը հնարավորություն ստանա ինֆորմացիա ստանա այն հնարավորությունների մասին, որոնք կան այստեղ, տարբեր ծրագրեր, իգործ եւ այլն։ Իրոք հասկանանք, թե ինչ մասնագետներ ունենք մենք աշխարհում եւ ինչ են պատրաստ նրանք Ընդհանուր ինձ թվում է այս գործը արդեն սկսվել է եւ ավելի ամրապնդվելու, բայց եթե կարելի է խոսքս ավարտելով ասեմ, որ Սփյուռքին պետք է ողջևորել, Սփյուռքին պետք է պաշտպանել, երբ հատկապես Թուրքիայում կամ թուրք ամենաբարձրաստիճան քաղաքական գործիչները, օրինակ Սփյուռքին անվանում են որպես ինչ որ վտանգ կամ թշնամի, այստեղ կարծում եմ, որ մենք Չնայած ես ինքս Սփյուռքից եմ, բայց պետք է իրոք Հայաստանից ավելի հստակ ազդակներ լինեն հենց մեզ պաշտպանելու այս հարցում, որովհետև կարծում եմ, որ բոլորս էլ նպատակ ունենք Հայաստանը ավելի շնացնելու եւ ոչ թե հակառակը։ Կարծում եմ, որ գրասենյակը հետաքրքիր ճանապարհի վրա է եւ պետք է ավելի ընդգրկող լինել եւ այդ պիսով Սփյուռքը կարող է հրավիրվել որպես այդ միջազգային գործընկերը, միջազգային խաղացողը այս դեպքում պետականաշինության համար։ Սփյուռքի հայ երիտասարդների մասնակցությամբ պանելային քննարկումը բնականաբար չշրջանցեց նաև Արցախի թեման։ Նիդերլանդների հայ համայնքի ներկայացուցիչ, հայ բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի խորհրդի անդամ, Նիդերլանդներում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան, հայ բարեգործական ընդհանուր միության Եվրոպայի խորհրդի անդամ Հայկ Խանամիրյանը կարևորեց ինքնության ուսումնասիրումը, ամրապնդումը եւ դրանք գլոբալ խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելը։ Նրա համոզմամբ ինքնությունը պետք է ուսումնասիրել եւ գտնել գործով Արցախում։ Ինչ թվում է ամենակարևոր թեման այս պահին խոսալու համար այդ համայնքը ուղղվածություն ունենալու Արցախի շուրջ պետքա լինի։ Այդ միակ հրատապ հարցն է, որ մենք պետքա քննարկենք որպես երիտասարդներ, թե մենք ո՞նց են կարող շոշափելի փոփոխություն կայացնել այս պահի։ Այդ պետք է անենք 3 սկզբունքների շուրջ։ Առաջինը հասկանանք, թե այսօրվա հրատապությունը, այսօրվա հրատապության զգացմունքը, անգլերենով ասած sense of urgency։ Մենք այդ sense of urgency-ն զգում ենք, որ 120.000 մարդ Արցախում հայեր մեր կարիք ունեն։ Իսկ մենք երիտասարդներս ոնց կարող ենք մեր ծրագրերը ուղենք այդ հրատապության թեմայի շուրջ։ Մենք իսկապես այդ զգում ենք, մենք իսկապես այդ ցավը կիսում ենք։ Երկրորդ թեման էլի Արցախի հետ կապված էնա, որ մենք պետքա խիզախության գաղափարներ մոբիլիզացնենք։ Մեր գաղափարները, որ մենք դրսևորում ենք, իրանք իրոք խիզախ են։ Այդ խիզախ գաղափարները մենք ինչքամով ենք կարում արդյունավետ կիրառենք ու ինչքամով ենք մենք արդյունավետ կատարման մեջ, ինչքամով ենք մենք կարող ծերի ծեր հասցնել այն գաղափարները, որ մենք ունենք։ Ինձ թվում է այդ երկրորդ հարցն է, որը մեր մոտ չի ստացվում։ Երրորդ թեման սրա հետ կապված այդ այնա թե մենք ոնց են կարողանալու global երևույթը բերենք այս ասպարես։ Մենք ոնց են կարողանալու երկու կողմանի խոսակցությունը ստեղծենք, որ local ինքնությունը հասկանալով ոնց կարող ենք մեր աջակցությունը ունենանք global թեմաների շուրջ ու հակառակը ոնց կարող ենք գլոբալ գաղափարներ կիրառենք, customize անենք մեր իրականության մեջ Արցախի համար։ Հերատապության հարցը այնքան կարևոր է, որ իմ մոտ այնպես տպավորությունն է, որ սուրռեալիստական իրականության մեջ ենք մենք գտնվում, որ մենք տենում ենք, որ մեր տունը հրդեհի մեջ է, ու մենք նստած քննարկում ենք, թե հրդեհից հետո մեր ճաշասենյակի պատերը սպիտակ պետքա լինի, թե բեժ գույնի։ Հրատապության պահն է սա։ Դուք բոլոր տեղյակ եք, որ 3 հանրահավաք հա եղել Ստեփանակերտում, ես շատ ուրախ եի, որ ներկա գտնվեցի, հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին այդ կոչով։ Ու իմ համար մեծ հավ էր, որ բոլոր այդ կոչերի մեջ, բոլոր բեներների մեջ ես մենակ մի հատ ֆրանսերեն լեզվով տեքստ տեսա։ Սպյուրքի ներկայացություն չկար։ Ես հասկանում եմ, դժվար է ճամփորդել Արցախ գնալ, բայց մենք մեր անձնական կապերի միջոցով մենք պետք է հասկանանք Արցախցուն։ Մեր համար այդ ոչ թե միայն քարեր, եկեղեցիներ են, այլ մարդիկ, որոնք ապրում են այնտեղ 120.000 հայեր։ Արցախը իմ համար մարդիկ են։ Իմ ընկեր Սասունն է, իմ ընկեր Նարեկն է, Ձեդուշկա Գաբրիելյանցն է։ Ու ես ցանկանում եմ այդ հրատապությունը փոխանցեմ ձեզ, ու կցանկանամ բոլորիդ հետ այդ թեմայի շուրջ խոսամ։ ԱՄՆ-ում գործող համահայկական ուսանողական ասոցիացիայի նախագահ Մհեր Հարությունյանը ունեցած փորձի հիման վրա անդրադարձավ տարբեր երկրներում հայկական կազմակերպությունների համագործակցությունը համակարգային դարձնելու խնդրին, դրա լուծմանը, ինչպես նաև հիբրիդային պատերազմում անելիքներին տեխնոլոգիան արդեն շատ մեծ դեր ունի մեր ոչ միայն ուսանողական եւ երիտասարդական շարժումների հետ իրար մեջ բովանդակային համագործակցություն ապահովելու հարցում, բայց ընդհանուր սպյուրքի կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը միասնության պակասա մի խնդիր է, որը ունի մի քանի շերտ։ Առաջի հերթին կա աշխարհագրական բաժանումները, սա շատ հեշտ է ընկալելը, դժվար է կարող է ընկալել, թե ոնց կարող է օրինակ Սպյուրքը Գլենդելի համայնքում գործակցել, չգիտեմ, Նյու Յորքի հայ համայնքի հետ, բայց կարծում եմ COVID-19 համաճարակի միակ դրական հետևանքը եղել է, որ ոչ միայն հայերին ցույց է տվել, այլ ընդհանուր ժողովրդին ցույց է տվել, որ այդ աշխարհագրական բաժանումները իրականում ոչ այդքան էական են, եթե այդ ցանկությունը կա մեր մեջ, եթե մենք ուզում ենք գործակցենք իրար հետ, տեխնոլոգիան լիքը տարբեր հարթակներ ունի, որը կարա ապահովի այդ գործակցությունը։ Օրինակներով խոսեմ, մենք արդեն վերջին տարիներում սկսել ենք Zoom պլատֆորմով տարբեր խոսակցություններ ունենանք քաղաքական, մշակութային, պատմական տարբեր հարցերի շուրջ եւ մասնակցել են այս խոսակցություններին ոչ միայն մի համասարանի ժողովուրդ, այլ տարբեր մեր հարավային Կալիֆոռնիայում եւ ընդհանուր Միացյալ Նահանգների գտնվող համասարանների ուսանողների կողմից ներգրաված են եղել այդ խոսակցության մեջ եւ շատ լավ արդյունք են տվել, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է լսել, թե ոնց են տարբերվում տարբեր մեր համայնքների կարծիքները այս հարցերի շուրջ եւ միայն տեխնոլոգիայով են կարում այդ համագործակցությունը ապահովենք, այդ խոսակցությունները, քննարկումները ունենանք։ Երկրորդ շերտը այս հարցում մի քիչ ավելի խորքային է եւ բարդ, դա կազմակերպչական միասնության բացակայությունն է։ Մենք ունենք շատ Սպյուրքում տարբեր օրգանիզացիաներ, միություններ եւ այլն, որը նույն տեղ են աշխատում, նույն ոլորտում են իրանք աշխատանք ապահովում, բայց իրար հետ չեն համագործակցում։ Սա միայն էգոիզմի հարց չի, որ անձնական առաջընթացի մասին են ժողովուրդը մտածում եւ չեն իրար հետ համագործակցում, սա այս կազմակերպությունների institutionalization-ի պակասի հարց է, որ բոլոր կապերը, հա, որը հաստատվել են, եղել են անհատականների մակարդակով եւ ոչ թե կազմակերպության մակարդակով։ Ուրեմն սա ինչ է նշանակ։ Ամեն տարի, երբ որ փոխվում է ղեկավարությունը ինչ որ մի կազմակերպության, լինի ուսանողական, երիտասարդական եւ այլն, ու տարբեր ոլորտներում, բոլոր կապերը, որը վաստակվել է այդ այդ անձի կողմից, այդ ղեկավարության կողմից ուրիշ կազմակերպությունների հետ, գոյություն էլ չունի։ Ոնց որ ամեն տարի մենք նորից ենք սկսում եւ ամեն տարի չլինի, ամեն 5 տարի տարի։ Այդ institutional մոտեցումը գոյություն ունի մեր կազմակերպությունների կողմից եւ տեխնոլոգիան ստեղ իրականում շատ մեծ դեր կարող է ունենալ ապահովելով document based սա ինչ է նշանակում որ այդ կապերը չի հաստատվում օրինակ իմ ու Կարենի միջև կամ իմ ու Հարութի միջև, այլ մեր ընկերությունների միջև, մեր կազմակերպությունների միջև եւ դա հստակ գրված լինի, որ հետագա այդ ղեկավարները հասկանան, որ այս ընկերությունների միջև, այս խմբերի միջև այս կապը կա, հաստատված է։ Տեխնոլոգիան մենք օգտագործում ենք արդեն Google Drive, Microsoft OneDrive տարբեր տեղերով, որ այս կապերը հաստատվի եւ համել մենք համահայկական ուսանողական ասոցիացիայում արդեն ակտիվ ջանքեր են գործադրում, որ ստեղծենք միավոր ձևավորված ինտերնետային հարթակ, որի միջով կարող ենք տեսնենք եւ այդ կապերը հաստատենք այդ հարթակի կողմից եւ ոչ այդ անհատական մոտեցման միջոցով։ Համել ես ուզում եմ անդրադառնամ, ուրեմն ինֆորմացիայի եւ տեխնոլոգիայի միջև շատ կարեւոր կապ կա եւ մենք բոլորս կարծում եմ հասկանում ենք, որ մեր դեմ մղվում է հիմա հիբրիդային պատերազմ։ Եվ մեջբերում պետք է անեմ պրոֆեսոր Ներսես Կոպալյանի խոսքերով, որ այս պատերազմը միայն մղված չի Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետության դեմ, այլ ընդհանուր հայ ազգի դեմ։ Մենք սա պետք է գիտակցենք եւ պետք է հասկանանք, որ մենակ զենք ու զինամթերքով չի այս պատերազմը հա, հաղթելու։ Սա Սպյուրքի դեմ էլ է մղված այս պատերազմը եւ մենք Սպյուրքում երիտասարդական խմբերում պետք է հասկանանք նրանք պատերազմական իրավիճակներում մենք որ ազդեցիկ անձանց, որ ազդեցիկ ինստիտուշներին պիտի թիրախավորենք, որպիսի ճշնամու գործակալական ցանցի ազդեցությունը կարանք նվազեցնենք օրինակ մենք մեր բոլոր ESA-ներով, մեր հայկական ուսանողական ասոցիացիաներով կազմել ենք մի նամակ, որ ուղարկել ենք տարբեր Միացյալ Նահանգներում գտնվող ուսանողներին եւ դասախոսներին, որը հստակ պատմում էր, թե այս վերջի ամսվա Ադրբեջանի կողմից ներխուժումը մեր տարածք ինչ է նշանակում եւ ինչ վտանգներ է սպառնում ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախ Հանրապետությանը, այլ բոլոր երկրի պետությունների դեմ։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այդ ինֆորմացիա պատերազմով, եթե մենք չզբաղվենք, ապա այդ ինֆորմացիայի պատերազմը մեզնով է զբաղվելու։ Մենք զգալու ենք, եթե մենք դեր չունենանք այս այս պատերազմի մեջ, PR-ի պատերազմի մեջ շատ ահավոր հետևանքներ ենք մենք տեսնելու ոչ միայն այս մեդիա դաշտում կամ ակադեմիայում, այլ թե ինչ կարգավորում է լինելու այս հարցում, մենք տեսնելու ենք մեր դասալիկությունը այս հարցում։ Եվ պետք է ակտիվ գործակցություն լինի ոչ միայն Սպյուրքի մեջ, այլ Սպյուրքը եւ Հայաստանի եւ Արցախի Հանրապետության մեջ պետք է ակտիվ գործակցություն լինի այս հարցում, որ մենք հասկանանք, թե ում պետք է թիրախավորենք, ինչ ինստիտուցիաների, որ մեր մեսեջը տեղ հասնի։ Ռադիո լսող բարեկամներ ձերուն կնդրությանը ներկայացրեցինք հոկտեմբերի վերջին Երևանում կայացած համաշխարհային հայկական գագաթնաժողովի շրջանակներում Սպյուրքի երիտասարդ ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կայացած պանելային քննարկումը աջակցելով Սպյուրքի երիտասարդական կազմակերպություններին եւ հզորացնելով կապը հայրենիքի հետ խորագրով Ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վաննովիկովը։ Կհանդիպենք։